Jean-Jacques Manterola, Egunon. Zurekin gaur eh, beraz epatuko ditugu hainbat gai erogeraziuko dugu berban orziren lehenik lenik eh, gizarte ekintzako errian arteko zentroko zuzendaria baita ere e, eskual elkargoko sozial ekintzako zuzendaria eta gaur epatuko dugu programa berezi bat bertan izena duena mogaz gaindiko proiektua da elburua programa horrena berdin epatzeko baserri aldeko adineko jenden zerbitzuak edo garraioak garatzea da nundik nondik abiatzen da eh, bertan programa? Lehenik espikatzeko, um, ehm, eh, hemen eta egoaldian uh, eh, baitugu erronka berak, eh, zartaisunaren uh, buruz, eta um, bildu gira, juntatu gira. Uh, ehm, irukide gira, uh, e, uh, iparaldian guk, uh, eh, ziaz, hori eta beste aldetik, uh, Nafarroako garapen agentzia bat, Sakanoako uh, garapen agentzia, eta ere uh, beste, beste kide bat, uh, sozial kooperatiba bat, uh, agintzari duen izena. Eta iruak, Um, bo, erronka ber, uh, eh, eh, berdinak eh, ditugu, zoin diren erronka horiek, uh, ikusten ditugu, baserri uh, eskualdeetan, uh, diendiak uh, zartzen direla, eta bereziki uh, baserri errealde horietan, gehienak edo maiz bakarrik bizitzen direla, eta horren gatir berditugu zerbitzu berri batzuk asmatu egin Ba, Europako laguntzarekin eh, egin handu ze hori, eh, POCTEFAM ugez bai. geniko eh, proiektuaren baitam sartzen da, zazpi mila euro pasako aurrekonduarekin, zein dira zuena asmo konkretuak, gauzatzekoak direnak ba. lujaldean? Aurten hasi gira, elgarrekin, irukideak, eta bi urte erterdiko proiektu batean. Eta ikusi berdela eh, Europak eh, dirua ekartzen duela, hori bai, baina guk ere, eh, denbora berian. Ordian, eh, baditugu uh, iru edo lau uh, ardatz proiektu hortan. Lehenik uh, ezagutzia, hori bon, elburu uh, garantitsua bat da, zenta uh, nahi ginuke ere uh, ezagutu bakotsak Ehm, bertzein uh, eredua, eh? eta zenta aberastasun bat ekartzen du, edak iteko eh, nola bertziak egiten duten, eta gero, um, ehm, sedestasunetan sartzeko, ditugu ere proiektu batzuk, uh, lehenik nahi ginuke ehm, egin bideo txiki bat, erakusteko, ofizio horietan zoin diren lan postuak hein, zenta eh, laguntza bat etxetan ekartzeko, badira profesional batzuk, eta uh, eskaz, dira, eta toki guzitan, eta nahi ginuke um, erakutsi uh, egiazko ofizio, ofizioak direla, forma, formakuntza batekin, eta... Um, um, Zenta, arte, uh, iduritzen zaigun, um, um, gai horietan uh, lanen aitzen direnak, uh, maiz emazteak dira, dira baina uh, ez zuten beti uh, lan hori hautatzen. Eta nahi ginuke guai uh, lan hori hautatzea. Hortarako, ikerketa bat egin duzu, piskat hartzeko argazki bat, gure bat adineko jende horiek, janduzu, askotan bakarrik bizi dira, bai. zer, zerren behar dute? Ordean, euh, ba, diagnostiko bat bezala egin dugu, eta zenbaki batzuk emaiteko, euh, eh, ikusten dugu, uh, hemen eskoalerian, eh, gure eskoalerria bakarrik aipatzeko, um, eguneko, ogoita mairuak, um, bon, irugoita mabosute eta gehiago dituz, dituzenak, bakarrik, bizi direla. Eta berze zenbaki bat ere, um, da, eta, bon, Eh, garantitsua daz eta uh, denak behar dugu hori uh, pentsatu. Um, um, bertze zenbaki bat, erakusten duena, uh, zonbat laguntzaile badira uh, um, jende zaren onduan. Eta laguntzaile horiek ez dira bakarrik beren etxean bizitzen, baina bere auzoan ere batzutan. Hordian, uh, aurten, ikusten dugu, barnekaldian, uh, bakotsak, badituela iru punto lau uh, laguntzaile eh, mm, uh, posible bat da. Bai, bere ondo bere ondorioan bere auzoan eta ehm, <coughs> ehm, bi um, eta ogoita hamekan um, ehm, gutxiago izanen direla eh, bakarrik bi eh, punto bederatzi. Eta hori or, nahi du behar dugula zerbitzu uh, batzuk pentsatu edo azkartu gaur diren zerbitzuak azkartu. Norari gira langile profesionaletaz, hor direnak eh, preseski eh, adineko horiei laguntzeko, edo direnak etxean, Baskaria ekartzera edo... Baskaria ekartzera edo berzena ere, uh, etxeko garbitasuna, laguntzeko edo batzutan ere gorputzaren garbitasuna ere edo bon, uh, uh, zar horiek zaintzeko. Hmm co-housing izeneko proiektu bat, ez dakit e, hortan uh, e, aizisten e, etxe elkar ez bate? bon, ba bada bete, berzear da bat, baina ezko guk antolaturik, beste aldekoak, ego aldekoak badituzte bi gai, bat bizitegiaren buruz, uh, nola pentsatu, bizitegi molda batzuk, jakinez euh, euh, bon, ba-, batzutan euh, bakarrik e-, egoten diren jendeak, bizitzen diren jendeak nahi, dutela uh, urbildu eta uh, badituzte proiektu ba-, batzuk bon, gai, inguru hortan. Hori alde batetik, bertze <coughs> bertze bat ere badute, bai, mugik hortasunaren alde, eta mm, um, ere, entzaitzen dira, pentsatzia eh, nola uh, eh, eh, laguntzia jendeak bere txetik ateratzia uh, bakarrik bizitzen direlarik. Mm. Eta diakinez publiko transporterak ez dira beti errez, eta etxetik urbil. Horokortzeko mm. gaia eta kokatzeko pandemi ingara juntan gireno, eh, prekaritatea hori eh, izan adinekuena edo berpa gazteagoena ere gure eskuale irigun elkarko juntan. Pandemiak eh, lagitu du egoera, gauzak zailago dira, jende zat, sentitzen duzu hori zuen zerbitzutan edo ez baita ez Uh, eh, ezakit uh, eh, lagitu duen edo ez, baina erakutsi, erakutsi du eta hori garbiki eh, zerbitzu uh, horiek uh, beharrak, de, beharrezkoak direla eta usteut uh, hori komprenitu dutela. Uh, aipatzen nuen hastian, gure uh, lehen arrazoa da profesional batzuk atxematia zerbitzu uh, horietan sartzeko. Eta bon, pandemia edo ez, uh, arazo, arazoa beti hor da, lehen hor zen eta beti, beti hor da orain wai, ere. Persona horien profila berdina da, eh, jaten gion aldekoa, edo mm. egian direnak, eh, irigunetan, persona berdinak dira, ola, zelasunetan direnak, ez dakit, eberaba, emazte bakarraka horrekin, edo badaulako perfil bat, edo... E-, ez da perfil bakar bat, eh, nik erranen nuke, barnek aldean, uh, eh, jende zaharrak aberastasun uh, eh, gutiago eh, dutela, eh, konparatzen bari bat duzu, erri handiko jende, jendekin. Zenta maiz bat dute erretiro bat, baina uh, bon, la, laborantzaren edo uh, ofizial baten uh, erretiroa, eta ez, ez, ez dute ez dute anitz, uh, anitz sosik, eh, beren beharrak uh, behar eri uh, errepustu bat emaiteko. Bezantzak Montero la mileskerenit. Milesker zuri.